Emigani esura ya makumgabiri nemo Omkama niwe aina obushobora amutwazi Mkoko okumorobera kuwabura omugera gwamaize Omuntu ebyakora byona wene nabona bilibirungi Kyonka omkama niwe amanya ebiri amutima Okukora ebyobugorogoki namazima nibishemerera omukama kushaga ebitambo Omubi amanyikira aikuru neisi nini mara obwo bubabufu Omwegendereza atekereza ebiramugasha muno kyonka buliomo atuya tabona kantu Eitunga lyokulyomejanya lyamuka nkorwoya liba mutego gwarufu ababi obukatiri bwabo bulibaisa arwenshonga banga kukola ebyamazima omufakale akora ebiki kamire kyonka omurungi akora ebigendukire hakiri kutura omurushwi omupembe kushaga okushwera omukazi emparangani omubi ayegomba ebibi tagirira mutaiwe buganyizi agayabanu kabo naye naku omulenga amanyirawo olwo mumanyi bamwegesa amanya omugorogoki aikara alebire oko eka yomubi eliba ababi bakuntuka ansi basirika atakirwa omunaku akaanga kuulira ametagege na wenene alitaka kionkati bali ulira kyali kwetaga ko muntu anigara okagira ekyo wamua omu kabombombo kimutuleza kandi kumua rushwa omusherekwa emumara ekiniga kingi amazima kagabao omugorogoki agira ebyera kyonka abakora kubi bawawanwa emitima omuntu atakora byamagezi alifa agonza okujama aliba munaku agonza edivai na majuta talitunga omubi ebyagonza kukora omugoroki bimushubao kutyo natali mwesigwa ebyagonza kukora omurungi hakiri kutura omwirungu kushaga okushwera omukazi emparangani atawa nkungana eitunga kamanya tiriwa mwa mugezi kionko mufera alimirangura akora ebyobugorogoki no bufura alibona oburora nekitinwa umumanyi atemba eboma yekigoke manzi ebomegyo eyo besiga agikambura alinda kanwake na lulimirwe ayekiza amishango oweikuru naisi nini bamwetanjumangani ebyakora ebikoza eituli ekyo munafu ayegomba kimushasa kimugobya akanya haro kuba emikono ye tekunda kukora ekiro kyona omuntu mubi asiba na yegomba ebyabanu kyonka mugorogoki a taima ekitambo kyomubi kizirwa lero nu kukireta aina omugenderero gubi ajulira ebishuba alichweka kyonka ayagamba ekyo aulire obujulizibwe bukundwa omubi ayiyoma yomya amaisho kyonka omugorogoki akora ekyo atekereze obumanyi magezi nentegeka tibya kukiza mukama mani efarasi bagiteka tekeera ekiro kenda shana kyonka okusinga kubakomukama